نانياكي كنا فضل كوبو سانا نماليبو مكوبو سانا بري الله سبحانه وتعالى وفي هذه الوصية بالبنات إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية مع الأنثى فكتك هو وصية وكو شوريكية وتتوكيك نكو وليك وزوري نرياك منكو بطريشة يالي وليك ونايو وتو جاهلية نم تتوكيكي فحالهم معها شنيعة wa akhbaruhum ma'aha fadhi'a hali yao watu wa jahilia na watu wa kike watoto wa kike ilikuwa ni mbaya sana na habari za kutisha فإذا بشر أحدهم بالأنثى لم يطق ذلك واسود وجهه alikuwa anapobashiriwa mmoja wao kuwa amepata mtoto wa kike ashindwa kusubiri bali uso wake huwa mweusi na huwa na dhiki watawara min nasi min sui lkhabari indahu wa indahum kamuna ajificha ajificha hataki watu wamuone sababu zile khabari ni mbaya mno kwake na kwa wale watakaomuuliza وبلغ الحال بكثير منهم إلى أن يئد الأنثى mpaka ikafikia hali ya baadhi yao mpaka kumzika akiwa hai mtoto wa kike akamuua akiwa haya ziko sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa na roho mbaya sana roho ngumu katili jahiliya alhamdulillah ala ni'mati alislam uislamu ni neema kubwa sana wa idha almauudatu suilat na watakapoulizwa watoto wa kike waliozikwa wakiwa hai waliouawa biayi dhanbin kutilat kwa kosa gani wameuawa kwa lipi wameuawa wamefanya nini hata wauawe فجاءت هذه الأحاديث النبوية العظيمة مدحضة لهذه الجاهلية معظمة من شأن البنات زكاجة إذي أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم تكوف عظيم كفونجا إيتك دشاف نكوي وندوه إيتك دشاف جاهلية نكو عظميشا يامبو لم تتوكيكي hathatan ala alinayati bihinna zimekuja zikiwa ni zenye kuhimiza kuwashughulikia watoto wa kike walfarah bimajiihinna na kufurahia mtu kupata mtoto wa kike neema والإحسان في تربيتهن نكفن ويما كتك كواليا وتنشئتهن النشأة الصالحة na kuwalea katika malezi mazuri liyanala almuslimu hadha thawab alazim wal ajr aljazir ili muslimu apate thawabu hizi kubwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال ومصيبة الناس في هذا الباب تأتي من جهتين مصيبة watu katika jambo hili huja katika pande mbili إما من الوقوع في جاهلية أهل الجاهلية من كراهة الأنثى وبغض وجودها إما katika upande wa kuwa mtu ameangukia katika lile jambo la kijahilia la kuchukia watoto wa kike na kuchukia kwa nini amekuja mtoto wa kike wako watu mpaka leo wako hivi kuna watu mpaka leo wako namna hii huwachukia watoto wa kike أو من جهة تضييع الأنثى وعدم تربيتها والمحافظة عليه وتركها بدون تربية فتضيع نهبا للوحوش أو katika upande wa kumpoteza yule mtoto wa kike na kutomlea kisawasawa na kumhifadhi yule mtoto wa kike akawa awachwa bila ya tarbia bila ya malezi na hili ndilo jambo ambalo leo limeenea sana kwa wengi katika walio na watoto wa kike yule mtoto wa kike akawa hana malezi ya kisawasawa ndio balaa mnazoziona katika mujtamaa wallahi kuna mambo yaweza kufanyika ukashangaa subhanallah mtoto wa kike wa Kiislamu aweza kufanya hivi hajari kabisa sababu ya kukosa malezi ikawa ni kama kilichonyakuliwa na hawa uhush ni jitu ambao ni minyama kuna mbwa mwitu wako wengi sana dhiabu bashariya wanaongojea tu ile mbuzi watembea bila ya mchungaji wamvamie sa wengi katika watoto wa kike leo wamekuwa kama ni mbuzi waliowachwa ili mbwa mwitu waje watafune na katika mambo makubwa sana yaliyochangia katika haya mashule mashaallah mtoto wa kike aweza kupelekwa shule yule mzazi hana wasiwasi kabisa na mshu tena akaenda na tuition mpaka saa tatu usiku yuko na nani yuko asi ah, yuko shule skuli bwana si yuko tuition kimpale kuna watoto wa kike na wa kiume hajadi yule mtoto wa kike ankuja na nani hajui kumbe ana watu wamleta polepole mpaka nyumbani kwao habari hana subhanallah yani imekuwa kama ile shule imewarenga watu mpaka wana kama ambaye kumetolewa sumu kule sio hii ni hatari sana wallahi alazim hatari kubwa sana wengi katika watoto wetu wa kike wameharibikia sehemu hizi wengi sana wengi sallallahu yahdiana wa iyahunna Allah tuongozee watoto wetu lakini hali hairidhishi kabisa kwa mzazi awe atamchunga yule mtoto wa kike sana mpaka ile siku atakapokuja kuolewa ampeleke kwa mume wake basi lile jukumu wewe ushalimaliza alhamdulillah lakini maadamu yuko chini yako basi una jukumu wewe la kumwangalia kuwa makini sana naye umlee katika maadili ya Kiislamu umchunge sana avaa vipi aenda wapi atoka na nani mwangalie makini sana kwa hivyo yaweza kuwa ni lile la kwanza la kuchukia watoto wa kike na la pili si kwa hiyo lakini hana ihtimam na malezi yake wa kullu min al-amrayn ghayatun fi al-khutura na mambo yote haya mawili yamefika upeo wa hatari watati hadhihi al-ahadith litualija dhalika kullahu hizi hadith zimekuja kualij mambo haya mawili za kukataza wewe usiwachukie watoto wa kike na kukuhimiza wewe kuwalea katika mazingira mazuri watoto kike وأن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالأنثى أن يفرح بهذه العطية نكوى واجب ويولي أنبي الله أمم كريم وكمبا متتوكيك أو أتفرئي زواده الله اليمبا لنعمة وأن يحمد الله على هذه الهبة أم حميدي الله وزوادي كوبا يدمبا وأن يسأل الله المعونة على القيام بهذه الأمانة نأموم بالله مساعدة كويزة كسمامية هي أمانة الله اليمبا وأن يعنى بتربيتها وتنشئتها أو يتجي كسوساوة katika kumpa malezi yule mtoto wa kike na kumkuza katika maadili ya وإصلاحها وتأديبها نكم kumtengeneza نكم kumfundisha adabu إلى أن تذهب إلى بيت زوجها وقد ربيت التربية as-sahiha mpaka siku atakapokwenda katika nyumba ya mume wake amelelewa katika malezi ya sawa vizuri kabisa ونشئت النشأة القويمة كوزو katika yani amekulia katika tarbia iliyonyooka litakuna itqan lahu wa hijaban minan nar ili awe yule mtoto wa kike atakuwa ni sababu ya wewe kuachiliwa huru na moto na ni pazia yako kutokana na moto wa jahannam هذا ومن وفق بصلاح أبنائه وهدايتهم واستقامتهم فليحمد الله بعد هذا تسمى yule ambaye Allah atampa tawfik watoto wake wakawa wema Allah akawaongoza wakasimama katika njia nyoka basi wallahi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna kitu kigumu haswa katika asri hii tunaoishi ni kumlea mtoto akasimama kawa sawa sawa ngumu sana ni ngumu sana kuliko vile unavyofikiria kwa sababu bia haisaidii bia tunaoishi haisaidii katika kumkuza yule mtoto katika maadili ya kisawasawa kwa wewe waminyana huku wataka mtoto awe sawasawa na huku akitoka nje apata malezi mengine tofauti na vile unavyotaka sasa ikitokea yule mtoto amenyooka basi wallahi mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala fahadha mahdhum minhu wa fadluhu fahadha mahdhum minhu wa fadluhu subhanahu wa ta'ala hii ni fadla yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake si kwa sababu wewe ni mjanja si kwa sababu wewe umeminyana sana la wala yaltafitu ila ma badala min, min, min asbab asiangalie zile asbab alizozifanya akaanza kujisifu kwa hii kwa sababu mimi bwana alikuwa anafanya hivi nafanya vile la au wujida indahu min asalib au akatizama usulubu wake ati wa kulea akaona mimi usulubu wangu falminnatu lillahi wahdahu fadla yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye anayeongoza subhanahu wa ta'ala قال مالك بن أنس رحمه الله الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات أدابني أداب الله أنا يكبر si akina baba na akina mama na ushahidi wa haya waweza kumuona mtoto babake na mamake walikuwa hata wana shughuli na kumlea yeye hata wakumuelekeza katika lakini Allah akamuongoza Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza pengine yule mtoto akawa ndio sababu ya hidayah nani ya wazazi wake yule mtoto akawa ndio sababu ya hidayah ya wazazi wake wako kwa adabu ni Allah ndiye anayemfunza yule anayemfunza humpa anayemtaka zile akhlaq fadila ni fadla kutoka kwake wal khairu khairu Allah la khairu al aba'i wal ummahat khair ni khair yake Allah وقال نمير بن أوس وقال نمير بن أوس كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء kutengenea kutokana na Allah wewe baba ni mfundishe adabu bimaana wewe baba tumia zile njia za kisheria katika kumuongoza yule mtoto lakini ujue kutengenea kwake kutoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala hivi unashaka kuwa Nuh alimlea mtoto wake kisawasawa ama kumlea kisawasawa sisi hatuna shaka kuwa Nuh alimpa tarbia mtoto wake yule aliyemkufuru tarbia ya kisawasawa ni mtume wa Allah lakini pamoja na hayo akakufuru sio kuwa babake alifanya taksir la wallah la wallah ni kwa sababu anayeongoza nani ni Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta kwa leo waweza kumwona mtu masha Allah mustaqim na nini ukaje ukasikia basi mtoto wake bwana ni yule fulani pengine ule mtoto ana mabalaya makubwa katika mshtama usije ukasema wewe unshindwa kulea watoto wako waje kutuambia nini sisi ah, ah, ya akhi usiseme hivyo ukapata mtihani usiseme hivyo utakuja kupata mtihani wewe hujauamkia wala kuulalia hakuna mtu ambaye aridhia kumuona mtoto wake yuko katika hali mbaya kama hii hakuna mtu kila mzazi atamani mtoto wake awe ndiye mbora katika mshtama lakini anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikiwa watoto wako wametengenea sema alhamdulillah mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila kama hii ndio hapa shekhe akasema wa fi hadha tasliyatun likulli man badala min as-salihin juhudan fi islahi waladihi falam yasluhu na hapa kuna kuwapa maliwazo kila wale waliofanya bidii katika watu wema ili kuwatengenea watoto wao kisha hawakutengenea fanya bidii sana lakini hawakutengenea فأجره فيما بذل لهم من نصح وتربية ثابت عند الله أجرياك كتك إلي بدي لو يفاني كتك كواب نصاحة نكوى لي بزوري أجرياك إم ثبوت إيكوكو الله سبحانه وتعالى ولا يضيع سبحانه أجر المصلحين يا الله بوتيزي أجر يا والي ونكو كتنينيزي وفيه ذكرى لمن أكرمه الله بصلاح ذريته ألا ينظر إلى جهوده في تأديبهم وتربيتهم فإنما ذاك الصلاح والأدب والأدب فيهم محض فضل الله عليه وعليهم له الحمد سبحانه أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا نكذلك أبقنا وكموشا ولأمو الله أم وكريم kwa وتوتو watoto wema wale watoto wakawa wema kizazi chake asitizame juhudi yake na kule kumfunza adabu na malezi yake aa ajue kuwa hii ni fadhila moja kwa moja yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi amhimidi Allah mwanzo hadi mwisho amshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni jambo muhimu sana kueleweka kwa si uwerevu wala si kwa sababu yule mzazi labda ni mzembe yawezekana yule mzazi kwa sababu ya kupotea yule mtoto lakini wakati mwingine ukamwona mzazi ana bidii katika yule mtoto wake atengenee lakini mtoto asumbua sana haswa kama ninavyowatajia asri hii tunaoishi wengi katika watoto wajiona wajua wajiona wajuaji lakini watakuja kujua kuwa walikuwa wajinga kuchelewa sana wangapi tumeona katika ujana wao walicheza na ujana wakafanya waliofanya hivi na vile kisha akija akiwa mtu mzima akaa chini asema ah wallahi nilikuwa mjinga sana nilipoteza wakati wangu kwenye upuzi kabisa sasa ashapata mtoto eh? ana watoto wawili watatu sasa hataki wale watoto wake wapitie yale aliyopitia na wale watoto sasa wafikiria kama yeye alivyokuwa na babake wale pia wafikiria huyu mzee ana wazimu kweli kweli watakutuelekeza wapi na wao pia waendelee hivyo hivyo kama aliopitia yeye kisha wakiwa wakubwa ndio wakumbuka ah mimi nilipoteza wakati wangu wakati huo akikumbuka hivyo ana mtoto na fikra kama zake yani tuishi katika mujtamaa wa namna hiyo wallahi mzazi atakana amuombee sana hidayah mtoto wake sana hata akikasirisha mwambie Allah yahdik Allah akuongoze mwana Allah akuongoze yeye peke yake ndiye anaweza kuongoza hakuna mtu yote mwingine والله المستعان نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يصلح أولادنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك